не бабуся, а казкова пушкінська білка. Ось воно. Великий російський поет, так само, як і я, обожнював білок. Приємно знати, що ти не самотній у своїх симпатіях. Я купив у неї пару пакетиків з горішками для звичайних, не казкових, а паркових білок. І з неабияким здивуванням помітив, що пакетик така собі опозиційна листівка, в якій надруковано багато гидоти про президента держави. Може, воно і правда те, що надруковано про президента. Не знаю, я не люблю встрявати у політичні бійки. Слава Богу, вже не знаю, чиїми це стараннями але я не політолог. Не Почепцов, не Полохало і не Павловський. Хоч у цьому мені пощастило. Але ситуація сама по собі не залишила мене байдужим. Бабуся продає горішки, які загортає в опозиційні листівки прямо під стінами Маріїнського палацу. І хтось ще каже, зазвичай це невгамовні буржуазні журналісти, що Україна недемократична країна. Та ви подивіться, подивіться уважно, де ще можна таке побачити. Не знаєте? Отож би воно. Дерева своїми золотистими верхівками торкалися синього неба, до того насиченого, що було трохи боляче очам. Мені подобається осінь. Мабуть, десь у мені причаїлися гени російських поетів. Краєчки жовтого листя стали бурими. Та коли сонце прониже їх своїм світлом, вони здаються рожевими пуп'янками на тлі блакиті неба. Наче жовті дерева цвітуть рожевими квітками, що коливаються від обережного осіннього вітру, квітками ніжними, як ранкові поцілунки. Мабуть, що такий вигляд має справжнє щастя. Я вирішив, що для мене було б непогано чогось попоїсти. Їжа завжди посідала важливе місце в моєму житті. До того ж, білки вже ситі, тому я з чистою совістю можу зайнятися собою. Я вийшов з чарівного парку і відразу потрапив у реальність не такого вже великого у чомусь провінційного, але досить урбанізованого міста, мого улюбленого міста Києва. Якщо парки це обійми Києва, то центр міста можна порівняти з діловим потискуванням рук або з розтовхуванням ліктями біля стін парламенту, а я ніяк не міг її обминути, раптом побачив свою маму. Вона була одягнена у просторий, грубо зв'язаний светр кольору слонової кістки і сірі фланелеві штанці. Її сиве, коротко стрижене волосся було трохи скуйовджене. Якби ще наклеїла собі бороду, то була б викопана стариган ганхем точніше, стариганка. Мама тримала в руці величезний плакат, де трьома мовами українською, російською та англійською, а як же, було написано таке. Кати, заступіться за пересічного громадянина. Скажіть так зброї, узаконену зброю кожному громадянину. У цьому вся моя мама. Спочатку вона обзиває потрібних людей катами, а потім звертається до них же.